34 skirsnis. Bakšų žiūrėjo savo pakojų į persimaišiusią šukes. Jūs visiškai teisus tarys dvasininkui čia buvo grumtasi. Gvino ir jo žudiko. Man atrodo, kugliai tarė tėvas Braunas, kad čia tikrai kažkas įvyko. Taip ir visiškai aišku, kas sutiko detektyvas. Žudikas įėjo pro priekinės duris ir sutiko Gviną. Galimas daiktas, Gvinas pats ir įleido jį. Jie žudbūtinai susigrūmė, Atsitiktinis šūvis sudaužė veidrodį, nors jį galėjo išmušti ir kojos pyris ar dar kas. Gvinui pavyko įsprukti ir jis išbėgo į parką, bet žudikas vyjosi jį ir galų gale nušovė prie kūdrus. Šitaip įsivaizduoja nusikaltimo eigą. Žinoma, dar reikia apžiūrėti kambarius. Dėja, kambariai atskleidė labai nedaug, nors bakšo reikšmingai parodė užtaisytą automatinį pistoletą, kurį aptiko bibliotekoje rašmojo stalo stalčiuje. Matyti teisėjas numatė pasikeisinimą tarys, bet keista, kad nepasijėmė ginklo eidamas į koridorių. Galų galia jis sugrįžo į koridorių ir pasuko priekinių durų link. Tėvas Braunas visą laiką įsiblaškęs dairėsi. Tie du koridoriai, monotoniškai išklyjuoti vienodais, papilkėjusiais ir išblukusiais apmušalais, tarsi ryškino kelių, dulkeitų ir aptriušusių ankstyvausios Viktorijos epochos niekučių manieringumą, žalsgana apnašant bronzinės lempos ir blausų aukso šitėjimą sudaužyto veidrodžio rėmuose. Žmonės kalba, kad sudožės veidrodis reiškia nelaimę, tariais, bet ši čia sakytum visas namas pranašauja ją, net patys baldai – Kaip keista nutraukė į bakšų, buvau tikras, kad priekinės durys užrakintos, o jos tik užsklestaus. Tėvas Braunas neatsakė, jis išėjo pro tas duris į sodą priešais namą, kur kas mažesnį ir paprastesnį gėlyną. Viename jo gale augo keistai apkarpyta gyvatvorė su apvalia arka, tarytum žalių urvu, kurios šešėlėje buvo matyti keli apirę laipteliai. Tėvas Braunas nuėjo prie tos arkos ir įkišo galvą. Staiga jis dingo ir po kelių sekundžių likusiai laukia nustebo, išgirdė jį ramiai išnekantį su kažko viršum jų galvų, tarytum būtų suradęs pašnekovą medyje. Detektyvas nuėjo į įkandin jo ir išvydo, kad sumaniai užmaskuoti laiptai kyla lyg į nutrūkusi tiltą, kabantį virš tamsaus ir nuošalaus sodo kampelių. Tiltelis suko aplink namo kampą, atverdamas vaizdą su spalvotais žiburėliais, mirguliuojančiais atokiau apačioje. Galbūt tas tiltelis buvo neįkūnytos architekto fantazijos pastatyti terasą ant arkų viršum pievelis. Bakšų pagalvojo, kad tai itin neįprasta vieta sutikti žmogų apie aušrio valandą, bet jo nebedomino detalis. Įdomino žmogus, kurį čia užtiko. Žemaūgis vyriškis šviesiai pilku kostiumu stovėjo atsukęs nugarą. Vienintelis patraukęs dėmesį jo bruožas buvo fantastiška plaukų kupeta, ryškiai geltona, lyg milžiniška pienį, švitėjate švytinti kaip aureolį. Veidas lietai ir niūrė atsigręžęs į juos, stulbinamai nesiderino su ją. Ja. Tokiai aureoliai būtų tikę gaupti ovalinį angeliškai rūmų veidelį, o to žmogaus veidas buvo ir zlus, ir rūkšlėtas, su galingai žandikaulis ir trumpa tartum boksininko sugurinta nausimi. Jei neklystų, čia misteris Ormas, žymus poetas, tarė tėvas Braunas taip rimtai, lyg pažindindamas du džentelmenus aristokratiškame salone – Kad ir kas jis būtų, tarė Bakšo, privalau sutrukdyti jį ir paprašyti atsakyti į keletą klausimų. Misteris Osrikas Ormas nebuvo idealiai logiškas mąstytojas, įgūdęs atsakinėti į klausimus. Ten, seno parko kampelėje, blankiam priešaušriui pradedant švisti virš tankiaus gyvatvorės ir neužbaigto tilto, ir vėliau įvairiomis teisminio tyrimo aplinkybėmis bei stadijomis, kai jo Padėtis darėsi vis grėsmingesnį, misteris Ormas beveik nič nieko nesakė, tik tai kartojo ketinęs aplankyti serą Humphrey Gviną, bet negalėjęs to padaryti, nes niekas neatsiliepė į jos skambučius. Į pastabą, kad durys faktiškai nebuvo užrakintos, jis tik prunkštelėjo – Tos keli žodžius, kuriuos jis vis dėlto pasakė, buvo sunku suprasti, ar todėl, kad jis išties menkai tiesigraibė angliškai, ar todėl, kad nusprendė, jog būsė geriau tokio apsimesti. Jo įsitikinimai atrodė gana nihilistiški ir destruktyvūs, tokių pat tendencijų jo pozicijoje išvelgė tie skaitytojai, kurie tarėsi ją supratę. Galimas daiktas, kad jo pokalbis, o gal net ginčas su teisėjų, turėjo ką bendra su anarchistų idėjomis. Daugelį žinojo, kad Gvinas serga persiekiojimo maniją, jam visur vaidenosi bolševiko agentai, kaip kadaise vokiečių. Ir vis dėlto vienas sutapimas įvykęs vos po kelių minučių nuo sulaikymo sustiprino Bakšo nuojautą, kad reikalas rimtas. Išėję per centrinius vartus į gatvę, jie susitiko kitą kaimyną Bullerį, gretimame name gyvenantį cigarų pirklį su įsiminančiu tamsiai rudu tulžingu veidu ir rėtos veislės orchidėja atlape. Jis garsėjo kaip šitų gėlių žinovas. Visų nuostabais pasveikino kaimyną poetą, lyg būtų tikėjęsis jį išvysti. Sveiki, štai ir vėl susitikome tarys. Na ir užsisėdėjote pasenį gviną. Seras Hamfris Gvinas nužudytas, tarė Bakšo. Aš vykdau tyrimą ir privalau prašyti jūs pasiaiškinti. Bulleris su akmenėje matyt netekė žado. Raudonas jo cigaro galiukas ritmingai pulsavo, bet tamsaus gimė veidas buvo šešėlyje. Pagaliau jis prabilo lyg ne savo balsu. Aš tik norėjau pasakyti, išstenėjo jis, kad man čia vaikštinėjant prieš dvi valandas, misteris Ormas įėjo pro šituos vartus pas serą Humphrey. Tačiau jis tvirtina, kad taip ir nepasimatė su seru Hamfriu, tari Bakšo, ir net nebuvo įėjęs vidų. Ilgokai trypčiojo ant durų slengščio, pasakė Buleris. Tai tiesa, pritarė tėvas Braunas, kaip ir jūs gatvėje. Buvau parėjęs namo, tarė cigarų pirklys. Pareišiau kelis laiškus ir vėl išėjau jų išsiųsti. Jūs papasakosite visą tai vėliau, tarė Bakšo. Labos nakties ar labo rytom? Osri Kormo, kaltinamo nužudžiu serą Humphrey Gviną, tardymo procesas mirgės laikraščių puslopiuose šitiek savaičių neišvengiamai sukosi apie tą patį esminį klausimą, kaip ir anksčiau minėtas trumpas pokalbis po gatvę žibintu, palšai, aušarai, brėkštant virš tamsių gatvių ir parkų. Niekaip nepavyko įspręsti misliais, kas gydėjosi tas dvi nepaaiškinamas valandas nuo tos minutės, kai Bulleris matė ormą einantį pro vartus, iki tol, kol tėvas Braunas užtiko jį parke, matyt, praleidusi ten visą laiką. Jis būtų spėjęs nugalabinti pusę tuzino žmonių vien iš neturėjimo ką veikti, nes niekaip neįstengė paaiškinti, ką ten darė. Kaltintojas įrodinėjo, kad jis turėjo tokią galimybę, nes priekinės durys buvo neužklestos, o šoninės durys į didesnį parką paliktos atvirus. Teismas įdėmiai klausėsi bakšo, tiksliai atkūrusio grumtinės koridoriuje, bet to policija vėliau surado kulką, kurį suskaldė veidrodį. Galų gale žalioji arka, už kurios jį aptiko, buvo labai panašiai į sliptuvę – Iš kitos pusės seras Matthews Blake'as, talentingas advokatas, traktavo pastarąjį argumentą priešingai. Jis paklausė, kokia prasmė žmogui pačiam lysti į spastus be išėjimo. Juk būtų kur kas išmintingiau išsmukti į gatvę. Seras Matthews Blake'as taip pat efektingai pasinaudojo paslaptimi tebe gaubenčią nužudimo motyvus. Žodinė dvikova šituo klausimu tarp sero Metijos Bleiko ir sero Arturo Traverso, nemažiau talentingo teisininko, remiančio kaltinimą, baigėsi kaltinamojo naudai. Seras Arturas te galėjo padaryti užuominą apie bolševikų samokslą, nuskambėjusią neįtin įtikinamai, Tačiau, kai buvo imtas nagrinėti paslaptingą ormo elgesį tą naktį, kaltintojas pasirodė kur kas efektingiau. Kaltinamasis buvo iškviestas duoti parodymus. Pirmiausiai dėl to, kad išvalgus advokatas nusprendė, jog neiškvietimas padarytų neįgimą įspūdį. Tačiau Ormas taip pat nenorėjo atsakinėti savo gynėjui, kaip ir kaltintojui. Seras Arturas Traversas maksimaliai pasinaudojo tuo užsispirimu, bet neįstengė jo palaužti. Seras Arturas buvo Aukštas, gaižus, vyriškis pailgų lavoniškai išbliškusių veido, visiškai priešingybė kresnam, paukštiškai žvitriomis akimis serui Metijui Bleikui. Bet jeigu sero Metijaus laikysina priminė gaidę arba karingą žvirblį, tai serą Arturo labiau būtų teikia palyginti su gerve arba gandru. Kai jis palinkdavo į priekį, smaikstydamas poetą klausimais, ištysus jo nosis būdavo stebėtinai panašiai ilgą snapą. Ar jūs ketinate tvirtinti prisiekusiųjų akivaizdoje, paklausė jis, neslėpdamas nepasitikėjimo, kad net nebuvote įėjęs į vėlionių namus? Ne, trumpai atsakė Ormas. Tačiau, kiek suprantu, jūs norėjote pasimatyti su juo. Pasimatyti nedelsiant, juk ne šiaip savo laukėte keuras dvi valandas prie jo priekinio dorų. Taip, atsakė kaltinamasis. Ir jūs net nepastebėjote, kad durys neužakintos? Ne, tarė Ormas. Tai ką jūs vis dėlto veikėte dvi valnas svetimame sode, netlyžo kaltintojas, juk jūs kažką ten darėte, ar ne? Taip, o gal tai paslaptis, niūriai pasityčiojo seras Arturas. Te lieka jums paslaptis, atsakė poetas. Ta spėjama paslaptimi ir pasinaudojo seras Arturas, išvystydamas kaltinimą. Ryštingai, kai kurių klausiusiųjų nuomonę, net skandalingai, jis pakreipė ormo motyvų paslaptingumą, stipriausią oponento argumentą savo naudai. Jis pateikė tai kaip pirmą dar fragmentišką paužymį atskleidžiantį įsišakojusi kruopščiai surekstą samokslą, kurio auka tapo teisėjas patriotas, tarytum supančiotas aštuonkojo čiuptuvų. Taip šaukė jis virpančių iš susijaudinimo balsų, mokytasis mano kolega absoliučiai reisus – Iš tiesų mes nežinome, dėl ko nužudytas šis taurus tėvinės sunus. Taip pat nesužinosime, dėl ko buvo nužudytas kitas patriotas. Jei mokytasis mano kolega patsai taps auka savo nuopelnų ir nepykantos, kurią pragariškos grevimo jėgos jaučia įstatymo sargybiniams, tai bus nužudytas ir jis ir taip pat mirs nežinodamas dėl ko. Kas antrą dorą žmogų. Iš esmės teismo salėje paskers bemiegantį lovoje ir vėl mes nežinosime dėl ko. Ir niekada nesužinosime dėl ko ir niekada nesulaikysime žudikų, o mūsų šalis pavirs dykumą, jei advokatams ir toliau bus leidžiama vilkinti teismo nagrinėjimus banaliomis frazėmis apie nepaaiškinamus motyvus, nors kiekvienas šios bylos faktas, kiekvienas akiverintis nesuderinamumas, kiekvienas stulbinantis nutilėjimas liudyje, žinia, jog prieš mus stovi kainas. Kaip gyvas nebuvau matęs sero Arturo šitaip susijaudinusiu, kiek vėliau pasakojo Bakšo kitiems bičiuliams. Kai kas kalbėjo, kad jis peržengė leistinas ribas, kad kaltintojui nužudimo byloje nedėra tapti keršytojų. Bet turiu pripažinti, jog Annas velnė išpira geldonais karčiais, sakytum, tyčia stengiasi padaryti ko blogesnį įspūdį. Visą laikas tengiausi prisiminti, ką Dek Vincis yra pasakęs apie misterį Williamsą, tą siaubūną be žodžių ir žudžiusi dvi šeimas. Paaiškinimas Dek Vincis, Tomas, 1785-1859 anglų rašytojas esi žmogžudystė kaip viena meno rūšių autorius. Paaiškinimo pabaiga. Man regis, jis rašė, kad to Viljamso plaukai buvo nenatūraliaus, ryškiai geltonos spalvos. Jo nuomonė, Viljamsas naudodavosi kažkokiu mišiniu iš Indijos, kur netgi arklius dažo žaliai ir melinai. Po kaltintojo kalbos teismo salėje įsiviravo nejauki, vos nekapų tyla, tartum troglodi turve. Neneigiu, kad jį paveikė ir mane, kad ir man pradėjo rodyti tiesiog kaltinamųjų suolę sėdi pabaisa – Jeigu toks jausmas kilo tik tai dėl sero Arturo gražbylystės, tai visa atsakomybė dėl aistrų kurstimo tenka jam. Nepamirškite, kad jis buvo Velionio Gvino draugas, tarė Anderhelis, bandydamas sušvelninti įspūdį. Mano pažįstamas neseniai matė juodo draugiškai šnekučiuojantis po iškilmingų pietų. Turbūt todėl jis taip ir įsitraukė į šitą bylą, tačiau aš abejoju, ar kas nors turi teisę šitokioje byloje vadovautis asmeniniais motyvais. Jis taip nepadarys, tarė Bakšo, galėčiau lažintis, kad seras Arturas Traversas niekada nesivadovaus vien jausmais net pačiais stipriausiais. Jis nepaprastai rūpinasi savo profesinę reputaciją. Jis vienas iš tų žmonių, kurios valdo ambicijos net ir po to, kai jų garbė troška pasotinta. Nežinau, ar kas kitas galėtų skirti tiek pastangų savo pozicijai visuomenėje išlaikyti. Dievažiai, jūs darote neteisingas išvadas iš triuškinančios jo kalbos. Jeigu jis laikosi tokios linijos, vadinasi, yra visiškai įsitikinę savo teisumu ir stengiasi suformuoti politinį judėjimą prieš samokslą, apie kurį tiek kalbėjo. Matyti jis turi labai rimtą pagrindą reikalauti pasmerkti ormą ir labai rimtą pagrindą tikėtis, kad šito pasieks. Vadinasi, faktai jo pusėje. Jo pasitikėjimas savimi nežada nieko gero kaltinamajam. Detektyvo žvilgsnis užkliuvo už vieną iš klausytojų, neišvaizdau žmogelio. Na, tėvi Braunai, šipsodamasis tarė jis, kaip jums patinka mūsų teisminė procedūra? Hmm, įsiblaškęs atsakė dvasininkas, mane labiausiai sukretė toks dalykas, kaip keičia žmogaus išvaizdą perukas. Jūs kalbėjote apie tai, koks nužmus pasirodė kaltintojas, o man teko matyti, kaip jis akimirką nusėmė peruką ir tapo visiškai kitų žmogumi – Beje, jis visiškai plikas, bet manau, tai netrukdo jam būti nuožmiam, atremi bakšo. Turbūt nesiūlote gynybai remtis faktu, kad kaltintojas plikas. Ne visai taip, linksmai atsakė tėvas Braunas. Tiesą sakant, aš mašiau apie tai, kaip mažai viena žmonių grupė žino apie kitą. Sakykime, aš atsiduriu tolimoje šalyje, kur žmonės net negirdėja apie Angliją. Sakykime, imu pasakoti jiems, kad mano tėvinėje gyvena žmogus, kuris net gresiant mirčiai nepravers burnos, ko nors paklausti, kol neužsimaukšlins ant galvos apdangalo iš arklio ašutų su smulkiomis kasytėmis ant pakaušio ir žilstelėjusiomis garmanomis iš šonų, lyg kokia Viktorijos laikų matrona. Jie palaikytų tokį žmogų gana ekscentriškų, tačiau jis visai ne ekscentriškas, jis tik pripratęs prie rutinos. Jiems šitai pasirodytų todėl, kad anie žmonės nenutuokia apie Anglijos teisininkus. Jie apskritai nenutuokia, kas yra teisininkas. Na, o teisininkas savo ruoštų nenutuokia, kas yra poetas. Jis nenutuokia, kad vieno poeto ekscentriškumas anaip tol neatrodytų ekscentriškas kitam poetui. Jis net neįsivaizduoja, kaip Ormas galėtų dvi valandas bastytis po nuostabų parką, nič nieko neveikdamas. Dieve brangus, poetų visiškai suprantama, kad galima bastytis po tą patį parką, napus namo, kad ir dešimt valandų, jeigu kuri eilė rašty. Net ir ormoginėjas čia visiškai nesusigaudo. Jam nei minties nekilo paklausti ormo banaliausią klausimą. Kokį klausimą susidomėjo Bakšo? Na, kokią eilėraštį jis kūrė, kągi daugiau tarė tėvas Braunas jau pritrūkęs kantrybės. Kokia eilutė užkliuvo, kokio epiteto ieškojo, kokio tobulumo siekiai. Jeigu teisme būtų buvę išsilavinusių žmonių, išmanančių apie literatūrą, jie būtų puikiai supratę, ką jis iš tikro darė. Pramonininką jūs būtinai paklaustumėte, kaip vyksta gamyba jo fabrike, bet niekas nesidomi, kokiomis sąlygomis gaminama poezija, o juk ji daroma iš pažiūros nieko nedarant. Viskas labai įtikinama, atsakė detektyvas, bet jeigu taip, tai kodėl jis slapstysi, kodėl užsikūrė tais spiraliniais laiptais ir stipsoja ten, tie laiptai niekur neveda. Taigi, kaip tik todėl, kad laiptai niekur neveda – pratruko tėvas Braunas. Bet kas vos žvilgterėjęs į galeriją, ištirpstančią nakties tamsoje, nesuabejotų, jog meninką traukia ten nelyginant vaiką. Jis nuščiuvo ir stovėjo mirksėdamas, o paskui atsiprašančių balsų tariai. Atleiskit, bet man keista, kad ne vienas proceso dalyvis nesupranta šitų dalykų. Ir dar vienas momentas. Nejaugi jūs nežinote, kad menininkui tik vienas vienintelis rakursas atrodo teisingas. Medis, karvė ir debesis tik tai tam tikru aspektu įgauna gilę prasme. Taip pat kaip kelios raidės tik tam tikra tvarka sudaro žodį. Tai štai, tik tai nuo to neužbaigto tiltelio buvo galima apžvelgti iliuminuotą parką teisingu rakursu. Tai neįsivaizduojama kaip ir Ketvirtas matavimas. Tai buvo magiškas peizažas, tarytum žvilgsnis iš viršaus į dangų, matant, kaip žvaigždės augant medžių, o švitintis tenkinys panašus į minulį, ištiškusi pievoje, visai kaip stebuklingoje pasakoje, kurią mama seka vaikui prieš miegą. Poetas būtų galėjęs žiūrėti į tą vaizdą visą gyvenimą. Jeigu jūs pasakytumėte jam, kad tas kelias niekur neveda, jis atsakytų, kad kelias jau atvedė jį į šalį esančią ant pasaulio krašto. Bet argi galite tikėtis, kad jis tai pasakys iš kaltinamųjų suolo, o jeigu jums ir pasakys, tai ką jam atsakytumėte, jūs pripažįstate, kad žmogų turėtų teisti jam lygus. Tai kodėl jam neparinko prisiekusiųjų iš poetų – Jūs kalbate, tarsi pats būtumėte poetas, tariai bakšo. Dėkokite apvaizdai, kad nesu, atsakė tėvas Braunas. Dėkokite apvaizdai, kad dvasininkas yra pašauktas būti gailestingesnis negu poetas. Tegu vieš pasleidžia jums niekada nežinoti, kokią triuškinančią, negailestingą panieką jaučia tas poetas daugeliui mūsų, jau geriau ant jūsų galvos kristų niagaros krioklys. Galimas daiktas, jūs daugiau nutuokite apie menininko temperamentą negu aš, pagalvojęs tarė Bakšo, bet juk atsakymas gana paprastas. Jūs tik įmotės įrodinėti, kad jis galėjo padaryti tai, ką padarė ir nenusikalto, bet tiek pat teisinga būtų ir tvirtinti, kad jis galėjo nusikalsti. Ir kasgi kitas galėjo padaryti nusikaltimą? Ar jūs nepagalvojote apie tarną Gryną? Susimastęs paklausė tėvas Braunas, jog jis gerokai painiojasi, pasakodamas. Ak štai kaip šūktelėjo bakšo. Galų gale nusprendėte, kad tai padarė Grinas. Priešingai, jis to nepadarė, atsakė dvasininkas. Aš tik tai paklausiau jūsų nuomonės dėl supainioto jo pasakojimu. Jis buvo įsprūkęs tik trumpam. Gal išlenkti taurelis, gal pasimatyti, gal šiaip kuo tačiau išėjo jis pro parko vartelius, o sugrįžo per tvorą. Kitaip sakant, jis paliko duris atviras, o grįždamas rado jau užrakintas. Kodėl? Ogi todėl, kad nežinomasis jau buvo išėjęs pro jas. Žudikas, ne visai įtikintas sumurmėjo detektyvas, ir jūs žinote, kas jis? Aš žinau, kaip jis atrodė, ramiai atsakė tėvas Braunas. Tik tai ir žinau. Mintyse, galima sakyti, matau, kaip jis įeina pro priekinės duris, blausiai šviečiant koridoriaus lempai. Matau jo figūrą, jo drabužius, net jo veidą. Tai kas jis? Jis panašus į Humphrey Gviną, tarė dvasininkas. Kas čia per velneva stojo piestų bakšo, juk Gvinas gulėjo negyvas įmerkęs galvą į tvenkinį. Ach, taip, pasakė tėvas Braunas. Akimirką patėlėjęs jis kalbėjo – Grįžkime prie jūsų hipotezės, tikrai puikiaus, nors aš ne visiškai sutinku su ją. Jūs manote, kad žudikas įėjo pro priekinės duris, sutiko teisėją koridoriuje, grumdamasi su juo sudaužė veidrudį. Tada teisėjas pabėgo į parką, kur ir buvo nušautas. Kažkodėl manęs šitai neįtikina. Leiskim, teisėjas traukėsi per visą koridorių, kurio gale dvejos durys, vienos į parką, kitos į kambarius. Argi neįtikinamiau, kad jis pultų į kambarius? Ten guli jo pistoletas, ten yra jo telefonas, ten yra jo tarnas, bent jau teisėjas taip mano. Netgi kaimynai iš ten arčiau, kodėl jam gaišti, atidarant duris į lauką ir vienam bėgti už namo, kur nėra negyvos dvasios. Netgi mes žinome, kad jis išėjo iš namų, suirzės ginčijo pašnekovas. Mes žinome, kad jis išėjo iš namo, nes buvo rastas parke. Ne, jis neišėjo iš namų, dėl tos priežasties, kad nebuvo jame, tarė tėvas Braunas. Turiu galvoje tą naktį, jis buvo flygelyje. Aš tarsi perskaičiau tą žinią nakties tamsoje, vos tik tai įėjęs iš tų raudonų ir auksinių žvaigždučių mirgančių parke. Jos įjungiamos iš flygelio, jos apskritai nebūtų degusios, jei jo nebūtų flygelyje. Jis bandė bėgti į namus prie telefono, bet žudikas nušovė jį tvenkinio pakrantėje. O vazonas, palmi, sudaužytas veidrodis, šaukė bakšo, juk jūs pats visą tai aptikote, jūs pats sakėte, kad koridoriuje vyko grumtynys. Dvasininkas sutrikęs sumirksėjo. Nejaugi sumurmėjais, negali būti, kad taip sakiau, bent jau taip nemaniau. Kiek pamenu, aš pasakiau, kad koridoriuje kažkas atsitiko. Iš tiesų ten kažkas atsitiko, bet tai nebuvo grumtynys. Tai kas tada sudaužė veidrodį, paklausė Bakšo. Veidrodį sudaužė kulka, rimtai tarė tėvas Braunas, nusikaltelio iššauta kulka. Kai kurios stiklo šukės sudaužė vazoną ir parvertė palmį. Na gerai, bet į ką jis galėjo šauti, jei neįgvina, paklausė detektyvas. Tai jau metafizikos sfera, atsakė dvasininkas beveik svajingai. Tam tikra prasme jis šovė į gviną, bet gvino ten nebuvo ir jį nebuvo galima šauti. Nusikaltėlis buvo koridoriuje vienas. Akimirką padėlėjęs jis ramiai tarė. Įsivaizduokite veidrodį koridoriaus gale, dar prieš sudaužimą ir palmę įsišakojusią virš jo. Prietima Veidrodyje atsispindinčios vienspalvės sienos puikiausiai gali sudaryti koridoriaus galo įspūdį. Žmogus jame atsispindintis gali atrodyti ateinas iš namo vidaus ir gali pasivaidenti, jog tai namų šeimininkas, jei tik tai atspindys, nors kiek panašus į jį. Palaukite, sušuko bakšo. Man regis pradedu, pradedate suprasti, tarė tėvas Braunas. Pradedate suprasti, kodėl visi įtarimai šioje byloje – be kaltės kalti. Ne vienas iš jų negalėjo palaikyti savo atspindžio senojų gvinu. Ormas būtų iš karto atpažinę savo geltonų plaukų kupetą, kupetą, kurios niekaip nepalaikysi plike. Fladas būtų išvydęs savo rudą ševeliūrą, o Grinas savo raudoną lėmenį, bet to visi trys yra nedidelio ūgio ir kukliai apsirengę. Nie vienas iš jų nesumaišytų save su aukštu, liesu senu frakuotu džentelmenu. Turime dairytis kitos mens, tokio pat aukšto ir lieso. Štai kodėl aš pasakiau, kad žinau, kaip atrodo žudikas. Ir ką norite šito įrodyti, paklausė Bakšo, įdėmiai žiūrėdamas į jį. Dvasininkas trumpai šaižiai nusijuokė ir tai visiškai nesiderino prie įprastinės malonios jo kalbos. Ketinu įrodyti, atsakė jis, tai, ką jūs laikote absurdišku ir neįtikėtinu. Kaip jūs suprasti? Ketinu grįsti gynybą faktu, tarė tėvas Braunas, kad kaltintojas plikas. O viešpatė tyliai tie ištarė detektyvas ir suglumęs atsistojo. Tėvas Braunas, nesutrikdamas, sakė savo monologą toliau. Jūs ištyrėte daugelio žmonių susijusių su šita byla poelgius. Jūs, policininkai, nepaprastai domėjotės poeto, tarno ir airio žurnalisto poelgis. Vienintelis, kurio poelgius visai pamiršote, buvo pats Velionis. Jo tarnas nuoširdžiai nustebo sužinojęs, kad ponas grįžo. Šeimininkas įsiruošė į iškilmingus pietus, kuriuose dalyvavo visi teisės šviesuoliai, bet staiga viską metė, sugrįžo namo. Jis nesusirgo, nes neprašė pakviesti gydytojo. Beveik galima tvirtinti, kad jis susikivirčijo su kuriuo nors žymiu teisininku. Taigi jo priešo pirmiausia reikėjo ieškoti tarp šitų teisininkų – Taigi, teisėjas Gvinas grįžo namo ir užsidarė savo flygelyje, kur laikė dokumentus apie valstybės paslapčių išdavinėjimą. Tačiau įžymus teisininkas, nujautęs, kad tuose dokumentuose esama jo įkalčių, sumojo pasiekti demaskuotoje iki jo namų. Jis taip pat vilkėjo fraku, bet kišenėje turėjo pistoletą. Štai ir visa istorija. Niekas nebūtų atskleidęs tiesos, jeigu ne veidrodis. Jis susimastęs žvelgė į tolį, paskui patilėjęs pridūrė – Keistas daiktas tas veidrodis, paveikslų rėmas, kuriame sutelpa šimtai įvairiausių paveikslų, gyvų ir čia pat išnykstančių negrįžtamai, Taip, tasai stiklas, kabantis pilko koridoriaus gale po žalia palme, buvo kažkaip neįprastai keistas. Tarytum stebuklingas veidrodis, kuriam skirtas nepaprastas likimas, nes jame pasirodęs atspindys galėtų pergyventi jį patį, tvirodamas namo prieblandoje, lyg spektras arba abstrakti diagrama, lyg įrodymo kontūras. Tarytum burtais mes galėtume išaukti iš nebūties vaizdą, kurį išvydo seras Arturas Traversas – Beje, jūs labai tiksliai apibūdinote jį. Džiaugiuosi tai girdėdamas, atsakė Bakšo niurokai, bet geraširdiškai, o ką aš pasakiau? Jūs pasakėte, paaiškina dvasininkas, kad seras Arturas turi labai rimtą priežastį norėti, kad Ormas patektų į kartuvės. Praslinkus savaitėj dvasininkas vėl susitiko su policijos detektyvu ir iš jo sužinojo, kad teismas jau buvo be pradedas tyrimą iš naujo, bet jį nutraukė sensacingas įvykis. Seras Arturas Traversas, pradėjo tėvas Braunas, seras Arturas Traversas nebegyvas nutraukė jį į bakšo. Štai kaip, sukloso dvasininkas, vadinasi jis, taip, tarė bakšo, jis vėl šovė į tą patį žmogų, bet šį kartą jau ne į atspindį veidrodyje.